Stigli smo do jednog e, jedne posebnosti ashaba radijallahu anhum tabiina i uleme koje je slijedila u dobru a to je zikr spominjanje Allaha subhanahu wa ta'ala ulema zikr ubraja u najbolja i najplemenitija dijela posle farzova nema nikakve sumnje i zikr je važan svakom čovjeku zašto nam je zikr važan toliko prvo srcu u toku dana dogode se razne promjene radnje ovako, onako i tako dalje i nema sumnje da mu je svako malo potreban smiraj. Potreban mi je šta? Smiraj. A zikr je taj koji smiruje srce. Ela bi zikri Allahi tatuna innul kulub. Zaista se spominjanjem Allaha srca šta? Smiruju. Znači bilo kakva šuba, bilo kakva strast, naiđe kroz čovjekovo srce, naleti na njega, uzdrma ga, šta ćeš ga zikr dalje svaki ibadet sadrži u sebi zikr i završava se zikrom svaki ibadet sadrži u sebi zikr i završava se zikrom kaže ulema da zikr čovjeku služi za prečišćenje misli da mu misli budu čiste i bistre znači da može ispravno zdravo razmišljati i o vjeri i o pojavama oko sebe potreban mu je zikr i zato Alšanu kad je opisao kaže u Lema jedna fajda na kraju sure Ali Imran Allah Lišanu kaže Ledine je tkurun Allah Kijamen u kudrem ala džunubihim Vajete fakaru Oni koji Allaha spominju Sjedeći, ležeći i Tako dalje I razmišljaju O stvaranju nebesa i zemlje Znači prije razmišljanja O stvaranju nebesa i zemlje Allah Lišanu navodi šta? Zikr I zato Lema kaže da je zikr upravo taj filter. Zikr nam je još važan zato što čovjeka čovjeku osvežava iman i siguran je znak imana. Kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam primjer onoga koji spominje svoga gospodara i primjer onoga koji ne spominje svoga gospodara je primjer živog i mrtvog. Znači znak života u čovjekovom srcu je šta? da spominje svoga gospodara, da spominje Allah Đelešan. Bilježi imam Buhari u svom sahihu, da je poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao Sebeqal mufarridun. Pretekli su i niko ne može stići mufarridune. Ko su oni, Allah poslaniče? To su oni koji je Allah spominju puno i oni koji Allaha spominju puno. Zato je zikr jako, jako važan i ovo kratko petominutni vazove ovaj, završit ćemo hadisom s kojim imam Buhari završio svoj sahih a to je hadis u kome stoji da je Buhari radi Allahanu prenio od poslanika sallam da je rekao dvije su riječi lahke na jeziku teške na vage kelimetani, hafifetani, ali lisani, tekiletani, mizan Subhanallah ve bihamdi, subhanallah ilazim. To su subhanallah ve bihamdihi, subhanallah ilazim. Kaže ulema da Imam Bukhari završio taj svoj eh, sahih s tim hadisom da bi ukazao svima koji budu čitali njegov sahih da je ono sažetak svega što trebaju da radi da puno Allah spominju.